Շրջափակված 60 օրերին Արցախում ծնված երեխաներից է 1 ամսական Լևոնը։ Տան երկրորդ բալիկն է։ Մայրը Նարինե Գրիգորյանը հիշում է առաջնեկի հիվանդանոցից դուրս գրման օրն ու համեմատում։ Լուիզային տուն տանելու օրը ծննդատան բակը հարազատներով էր լցված, ծաղիկներով, փուչիկներով։ Իսկ Լևոնի դուրս գրումը հարկադրված համեստությամբ էր համեմված։ 1 տոպրակ մանդարին, այն էլ ռուս խաղաղապահների նվիրած։ Որ սովորական պայմաններում լինեինք, կկենտրոնանայի ավելի շատ տոնական դուրսգրման վրա, բայց քանի որ գիտակցում էի, որ այդ իրավիճակում ենք, ցաղիկ անհնար է գտնել, ու նույնիսկ տրամադրություն չկար ավելի շատ տոնական դարձնելու։ Նպատակս մի միայն շուտ տոն հասնելն էր։ Փոքրիկ Լևոնը ծնվել է շրջափակման 29-րդ օրը այն ժամանակ, երբ Հարևանը որոշել էր կրկին խափանել Արցախի գազամատակարարումն ու թույլ չէր տալիս կարգավորել Արցախը Հայաստանից սնուցող միակ բարձրավոլտ գծում առաջացած խնդիրը, որն էլ հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի հովհարային անջատումների պատճառ է դարձել։ Այս իրավիճակը ավելի էր դժվարացնում շրջափակման առանց այդ էլ բարդ պայմանները բլոկադայի վատ կողմերից այն էր, որ լույսերը անջատում էին ու ժամերով լույս չէր լինում, վիժոկ էր աշխատում, ոտից ես անդադ հազում էի։ <laughs> Խնդիրներից այն էր, որ իսկ կեսարյան հատումով հազելու հետևանք ցավ է տալիս, այսինքն անդադ շնչահեղձության նման բաներ դուրս էի գալիս դուրսը, ոչ մի փոքր շնչեմ, նույնիսկ ներս մտնեմ Ծնողները նախորոք հասցրել էին գնումներ կատարել ու պահեստավորել կատնախառնուրդ, տակդիր ու դեղորայք։ Լևոնը կրծքով կերակրվելով չի կշտանում, նաև կատնախառնուրդ է ուտում, բայց Նարինեն ձգտում է կատնախառնուրդ քիչ տալ, որ եղածը բավարարի մինչև մինչև մտածելու կարիք այլևս չլինի կաթոլ կերակման դեպքում պետք է մայրիկը լավ սնուցվի, ամեն ինչով վիտամիններով, բանդերաբներով հագեցված սնունդ լինի, որ կարողանա եւ ինքը սնուցել եւ նույն վիտամիններով կաթը փոխանցել երեխային։ Դե մեր օրերում մի քիչ դժվար է այդ հարցը սնուցման հետ կապված այս երկու օրը ստացել են այսպես այս քաղաքը միրգ բանջ նու բանջարեղեն ինչ է ստացել գազար գազար Բացի դրանից ձմեռա, հա, ձմեռն էլ է մի քիչ խանգարում այդ ամեն ինչին սնուցման հետ կապված։ Հիմա տունը հնարավորինս հարմարեցված է ստեղծված պայմաններին։ Երբ լույս չի լինում, գազի վառարանով են տականում, երբ գազ չի լինում, էլեկտրական տակացուցիչով։ Իսկ երբ երկուսն էլ միասին անջատում են, օգնության են հասնում տակհակուսն ու ծածկոցները։ Քանի որ բնակարանը փոքր է, այն ժամանակահատվածում, երբ չկա գազ եւ լույս, որ ժամանակ տակությունը պահպանվում է, դրա համար հատկապես ննջասենյակում հենց երեխաներին տանում եմ ննջասենյակ, որ չմրսեն։ Այսինքն բլոկադայի պատճառով հենց ստացած որ գազի վառարաններ դրեցինք, բայց պլաներում չկար էլի, մտածում էինք, որ էլեկտրոէներգիան միշտ էլ կլինի ու էլեկտրական սարքերով կտակած ննակարանը։ Դրա պատճառով նույնիսկ էլեկտրական ջրատակ տաքացուցիչ դրեցինք։ Այսինքն ամեն ինչով որ կահավորել, հարմարվել, որ խնդիր չլինի թե տաք ջրի, թե մնացածի առումով։ Երեխաներն էլ դեռ չեն հասկանում, ինչու մայրիկն ու հայրիկը անհանգստացած են։ Միայն տեսնում են տանը կատարվող փոփոխությունները։ 1 տարեկան Լուիզան նորածին եղբոր հետ չի կարողանում խաղալ, դեռ միայն նայում է։ Իսկ հարմար պահին մայրիկի աչքից հեռու օրորում մանկասայլակը։ Տան հյուրերին ցույց է տալիս խաղալիքները, պատմում սիրելի քույրիկի Մարիամի մասին, իսկ քթի տակ տատի պապի է երգում։ Չի, ապշկը։ Չի, գուգուն։ Եա, գուգուն։ Չի, գուգուն։ Պապի, պապիկ։ Բաբի բաբիկ, բաբի բաբիկ, մայա, մայա։ Յոթ երկոն է, յոթ երկոն է, Լուիզան վերջին շրջանում Զարմիկից, որ Եվրատեսիլյան միջոցառումներին մասնակցելուց հետո միայն 1 ամիս անց է կարողացել տուն վերադառնալ, բանան է նվերստացել։ Մայրիկը պատմում է, որ չնայած Լուիզան այդքան էլ չէր սիրում բանանը, բայց այդ մեկը հավեսով կերավ։ Այս օրերին եթե շուկայում եղած միրգ բանջարեղենը հասնում է տուն, ապա միայն ժամերով հերթ կանգնելու շնորհիվ։ Նոր ծննդաբերած մայրիկների համար հերթ կանգնելը գրեթե անհնար է։ Նարինեն այդ եւ մյուս հարցերում օգնական ունի։ Մայրը 65-ամյա դոնարան 90-ականներին, երբ ինքն աղջկա տարիքին էր, շատ ավելի դժվար խնդիրներ է հաղթահարել։ Մաման մեզ ծրծրալա խմոր անելը, հունցելը, բյուլեր անելը, թխելը։ Ես 6 տարեկան էի, քորս 12 տարեկան։ Խմոր անում էին կտրում, վերմիշիլ սարքում, մակարոն սարքում, չորացում։ Եվ վախտեն ես եմ լիլա լիրաս տարիքի երեք երեխա։ Հեմեն բենալի մնան անցյալում, թեքի տանվեշ թուրքերին։ Թուրքերի հետ ապրելս շատ ստրաշնի է։ Մեր տոնը մեկը հայ տոնալային ինը թուրք է, մեկը հայ մեր գերեզմանոցի մոտալին պապական տները։ Դա հաստատապելը անհնարին է։ Ընտրել ենք Արցախում ապրելու տարբերակը, Ուրեմն պետք է գիտակցենք, որ սա էլ անցողիկ է, ասում են զրուցակիցներս ու մտքում պլանավորում սպասվող գործերը, նաև բարձրաձայնում։ Բոստանկանինք, կննչեղ անվարինք, ծառերին էլ լավ եշինք, մեր տանը տրանը ապրինք։ Էլմս ինչա պետք։ Իսկ փոքրիկ Լևոնն ու շրջափակման օրերին լույս աշխարհ եկած մյուս երեխաներն իրենց ծնունդով միայն հաստատում են Արցախցու այս պատրաստակամությունը։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։